ต่อไปสวดหน้า 186อนัตตลักษณะสุดตัง เอวเมสุตัง เอกังสมัยยังพระคะวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตเน มิกทายเยตัตตะโคภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิตังภิกขเว เวอัตตาอภเวสนยิทางรูปังอาภานทายสังวัตตยลาเพตจารูเปเอวัมเมรุนปัง โหตุเอวัมเมรุนปังมาอโหสิติยสมาจโคภิกเวรุนปังอนัตตาตาส สมารูปังอาภานายสังวัตตินาจลาปฏิรูเปเอวัมเมรุนปังโหตุเอวัมเมรุนปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะยิทางพิมทเวอัตตาอภเวสนยิทางเว เวทนาอาพาทายสังวัตทายลาเพทจะเวทนายะเอวัมเมเวทนาโหตุเอวัมเมเวทนามาอโหสิติยสมาจะโคภิกขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาพานทา ายสังวัตตินาจลาปฏิเวทนายะเอวัมเมเวทนาหอตุเอวัมเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตตาอภเวสนยิทางสัญญาอาภานทายสัง ังวัตตายลาเพตจะสัญญายะเอวัมเมสัญญาโหตุเอวัมเมสัญญามาอโหสิติยสมาจะโคภิกขเวสัญญาอนัตตาสมาสัญญาอาภาทายสังวัตตินาจะลาปฏิสัญญายะเอ อวัมเมสัญญาโหตุเอวัมเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจหิทางพิกเวอัตตาอภเวสังสุนยิทางสังขาราอาภาทายสังวัตตยงรับเพทจะสัง ขาเรสุเอวัมเมสังขาราโหนตุเอวัมเมสังขารามาเอสุนติยสมาจะโคภิกขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายสังวัตตันตินาจลาปฏิสังขาเรสุเอ อวัมเมสังขาราโหนตุเอวัมเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณนันจะหิตังพิกเวอัตตาอภวิสนยิทังวิญญาณังอาภาทายสังวัตตยลาเพตจะวิญญา าณเอวังเมวิญญาณังโหตุ เอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยสมา จะโคภิกขเว วิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตตินาจลาปฏิวิญญาณเอวังเม วิญญาณังโหตุเอวัมเมวิญญาณังมาอโหสี กิงมันยะตะปิขเวรูปังนิจจังวะอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกัลลังนุตัง งสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญทพิกเวเวทนานิจจาวะอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปนานิจจังทุกขังวาตังสุ ขังวาติตุขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังนันลานุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตติโนเหตังพันเตตังกิงวัญญาถพิกเวสัญญานิ จจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปนานิจจังทุกขังวาทังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอ นโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญทภิกขเวสังขารานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิ ปรินามธรรมมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตุง เอตังมะมะเอนโสหมาสมิเอโสเมอัตตติโนเหตังพันเตตังกิง มันยตภิกขเวมิญญานังนิจจังวา อนิจจังวาติอนิจจังพันเตยัมปนานิจ จจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสมิอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะพิกเว ยังกินจิรูปังอตินตนาคตปัจจุปันนางอัจจตังวาปหิทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวสัพพังรูปังเนตังมมเนโสหมัสมินเมโส อัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายทัตถาพังยากาจิเวทนาอธิตานาคตปัจจุปันนาอัจจตาวาพยิทาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวายินาวาปณิตาวายาทุเร เสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมนเนโสหมาสมินเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายะทัตถาพังยากาจิสัญญาอติตานาคตปัจจุปันนาอัจจตาวะพยิทาว วาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมมะเนโสหมาสมินเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายถาถาพังเยเกจ จิสังขาราอติตานาคตปัจจุปันนามอาชาตาวาปยิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเมตัมมะมะเนโสหมาสมินเมโส ปัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายทัตถาพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตปัจจุปันนังอัจจตังวาพยิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุร เรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมาสมินเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมัปัญญายะทัตถะพัง วังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโรปัสมิงปินิพินตติเวทนายปินิพินตติสัญญายปินิพินตติสังขาเรสุปินิพินตติวิญญาณสมิงปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคา วิมุตจติวิมุตตัสเมงวิมุตตมิติญาณังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตายาติปชานาติติอิธรรมโวจะปะกวาอัตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุปะกวะตัวภาสิตังอภิ ินันทุงอิมัสมิงจะปนวัยยาการณสมิงพันยมานเนปัญจวัคคิยานางพิคุณอนุปาทายะอาสเวหิติตานิวิมุตติงสุติ